auscultu cae ripetu. Porzio dudec tri. Hodiau mi povos renconti amicoin. La loco trovigas en centro de urbo. Nicune visitos conatan cafeion. Mi estis iam gasto en tiu cafeio. La eio ofertas agrablan etoson. Ni homoi nur havas citiun planedon. Necessas protecti naturan medion. Ni devas recicli la materialoin. Cai devas reducti carbondioxidon sed daurai militoi malhelpas clopodoin. Mi shatas ausculti inspiran musicon, por povi passigi la nocton en pazzo. Gi venas tre milde el laut parolilo. Ciu vere neniu ec conis la facton, che mancas faculoi por tiu proiecto? progresso basigas sur scio cae spertoi. Mi solvis enigmon suffice rapide. Mi estas contenta pritiu resulto. Gazet eldonisto altigis la preson de sia gazeto pro costoi pli altai. Rigardu la bildon gi estas pelega. Ciu estas tro frue por tion decidi? Ni tion decidos en nia cunveno. La tuta afero ja estas complica, sed ciui cun helpos por trovi la solvon. Li scribis permane tre longan letteron malbonai novajoi ne estas agrablai. La bonai novajoin si audis volonte. Prefere ne mangiu col basson matene. La ora autuno nun estas tre bela. Mi giuas promenoin en bela peisaggio mi metas raspitan carroton en supon. La supo ricevas nun flavan coloron. Cai nun mi aldonas alian legomon. Ni devas subteni la democration. Citiu afero meritas attenton li volis persvadi la belan fraulinon, che sci lin visitu en lia logeio. La knaboi en corto nun ludas futbalon. La avia dilo attingis la celon. Gittamen alvenis cun granda malfruo la situatio ne estas facila. Si cerpis la aquon el puto profunda. Sur capo si portis la crucion cun aquo. La temperaturo altigis signife. Si mixis en crucio la vinon cun aquo en quiso li giuste respondis demandon. Cae fine li gainis tre grandan monsumon. La monon li donis al sia et zino. Si tui gin el spesis por automobilo. La lit cunulino nur gemis pro giuo. Mi volas varmigi la pladon en forno. Varmega aero varmigas teleroin. La homoi preferas la varma in Sed ili tre shatas mal varma in trincajoin. Mi shatas persone varmegan col basson cae tio bon gustas cun spizza mustardo. Colbasson mi mangias cun bulco au pano. Evitu sukeron en viai trincajoi. Pom sucon vi trinku cun multe da aquo. Mi trovis du truoin en miai strumpetoi.